All right, let's begin with prayer. Rozpocznijmy modlitwą. Father in heaven, again, we're thankful for this opportunity to gather in your name with your people. Kochany Ojcze w niebie, jesteśmy wdzięczni, że znowu możemy spotkać się z Twoim ludem przy Twoim słowie. And now, Lord, as we look into your word, I patrząc w Twoje słowo, Panie, and we look at your character, przyglądając się Twojemu charakterowi, please be our guide and our teacher. Prosimy, byś był naszym przewodnikiem i naszym nauczycielem. Not only in what I say, nie tylko w tym, co ja będę mówił, not only in what Pavel translates, nie tylko w tym, co Paweł będzie tłumaczył, but in each one of us as we hear your character from your word on display. Ale w każdym z nas, gdy przyglądamy się Twojemu charakterowi. Help us to have the right understanding. Daj nam właściwe zrozumienie. So that our worship of you abyśmy wielbiąc Ciebie will be more true. wielbili Ciebie w prawdzie. And we thank you, Lord, for the privilege it is to come to you and ask for your help. Dziękujemy za ten przywilej i możliwość przyjścia do Ciebie i dziękujemy za Twoją pomoc. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Good. All right, have a seat. This is a bittersweet moment for Cecily and I. Dla mnie i Cecylii jest to taki słodko-kwaśny moment. We've had a wonderful three days in Wejherowo. Mieliśmy wspaniałe trzy dni tutaj w Wejherowie. And uh, teaching and uh, sharing with you uh, what the Bible has to teach about the character of God. Dzieląc się z wami, nauczając na temat tego, co Pismo Święte mówi o Bożym charakterze. And now with this uh, meeting tonight. I to nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. We're closing down this session of our study of the attributes of God. Zamyka to nasze obecne e, studiowanie atrybutów Boga. And I think we're about halfway through the study of the attributes. I jesteśmy mniej więcej w połowie studium e, całe, wszystkich atrybutów Boga. So it's taken us a little time to get here. Więc już nam trochę zajęło czasu dotarcie do tego miejsca. And we'll still have a few more meetings when we're in Europe to complete the study i jeszcze czeka nas ileś spotkań podczas naszych kolejnych pobytów w Europie. Now, tonight we're going to talk about the omnipresence of God. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wszechobecności Boga. I misspoke last night when I said it was going to be omnipotence. Pomyliłem się mówiąc zeszłego wieczoru, że będziemy mówić o wszechmocy Boga. Uh, instead in a prearranged uh, agreement with Pavel, we agreed on omnipresence. Już wcześniej z Pawłem umawialiśmy się, że będzie mowa o wszechobecności. So uh, we're going to look at an attribute that is a little bit more mind easy tonight. Spojrzymy więc dzisiaj na jeden z atrybutów, który jest łatwiejszy do zrozumienia. It's been pretty heavy looking at God's immutability. E, trudniej nam było e, rozmawiać o Bożej e, niezmienności, dziękuję. His truthfulness, o jego prawdomówności and his faithfulness. i jego wierności. And some of you may have been saying this is way too intellectual. I dla niektórych z was może wydaje się to takie intelektualne, uh, too philosophical. zbyt filozoficzne. Uh, but omnipresence is going to be a little bit easier on the mind ale wszechobecność będzie nam dużo bliższa i łatwiejsza do zrozumienia. So we're going to begin by asking the question what does omnipresence mean? Zaczniemy od zadania sobie pytania y, co oznacza wszechobecność? And it means to be everywhere at all times. To oznacza być wszędzie i zawsze. And it's really a term that describes both distance and time. Jest to termin, który odnosi się zarówno do odległości, jak i czasu. So we need to ask the question of how big is omnipresence? A więc y, zadajmy sobie pytanie, jak wielka jest wszechobecność? And the answer is it's an inconceivable concept. I odpowiedź brzmi, że jest to niepojęta koncepcja. But we're going to make an attempt to try and conceive this concept będziemy próbowali e, zrozumieć tą koncepcję. Question, I zaczniemy od zadania sobie pytania, jak wielka jest, jak wielki jest wszechświat. Now this data that I'm going to share with you is probably out of date. Prawdopodobnie e, te dane, którymi będę się z wami dzielił, są już nieco nieaktualne. Because both the Bible and science ponieważ zarówno Biblia, jak i nauka indicate that the universe that we live in is expanding. E, sugerują, że wszechświat, w którym żyjemy, powiększa się. But when I gathered this data, ale gdy gromadziłem te dane, they said that our universe they estimated to be 92 billion light years in length. Szacunkowo twierdzili, że ma 92 miliardy lat świetlnych. Just to give you an idea, that's 92 followed by 9 zeros. To jest 92 i później mamy 9 zer. But that just describes the light year. I tutaj mówimy o latach świetlnych. So how big is 92 billion light years? A więc jaka to jest odległość, w której światło musi przebiec 92 e, miliardy lat. Well, in order to appreciate that number, aby w ogóle jakoś uchwycić e, tego typu wielkości liczbę, we have to ask how big is a light year. Zacznijmy od tego, jak wielki jest rok świetlny. And that's the distance that light can travel in a year. Czyli to jest y, odległość, jaką światło pokonuje w ciągu roku. Okay, so then how fast is light? Jaka jest prędkość światła? Well, in English terms or in American terms, It's 186,000 miles per second. On tutaj oczywiście posługuje się milami, my będziemy posługiwali się kilometrami. Ja to tam przeliczyłem, znalazłem te dane, więc mamy wszystko tutaj ładnie w kilometrach. Więc 300, 300 tysięcy kilometrów na sekundę podróżuje e, światło. So if we multiply that out by the number of uh, how fast uh, light is with the number of seconds in a year. Więc jeśli pomnożymy e, ilość sekund w ciągu roku przez prędkość światła, That number is 5.865 times 10 to the 12th power. <coughs> Powstaje nam właśnie <coughs> Excuse me. Yeah. Taka właśnie liczba, czyli tutaj mamy ilość e, e, prędkość światła razy 10 do 12 potęgi. Just look at that number for a moment. I e, widzicie jaka powstaje nam liczba w kilometrach. That's 5,865 followed by another 9 zeros. A więc mamy 9500 i później kolejnych 9 zer, czyli 9,5 biliona kilometrów. Is that bigger than your mind can comprehend? Czy w ogóle jesteśmy w stanie ogarnąć taką odległość umysłami? Because I can't even relate to that. Ja w ogóle jakoś nie jestem w stanie się do tego odnieść. That's a bigger number than I've ever had to work with or <laughs> use. Kiedy nigdy w życiu nie potrzebowałem do niczego takiej wielkiej liczby. So using the uh, information about how fast light travels. A więc używając tej informacji o prędkości przemieszczania się światła, then how big is the universe uh, using light years to describe its dimensions? to jak wielki jest wszechświat y, w odniesieniu do prędkości światła i od dystansu, jaki światło musi pokonać, żeby przebiec cały znany nam wszechświat. And this is an incredible number. To jest dopiero liczba. It's 5396 followed by, well, actually, 8,664, followed by 21 zeros. A więc tutaj mamy 8684 i potem 21 zer. To jest tyle kilometrów. If, if, you couldn't comprehend <laughs> the other information, this is even more incomprehensible. Jeśli nie jesteśmy w stanie ogarnąć tamtych liczb, to dopiero co z tą zrobimy. So, I mean, just to give you some more impressive numbers. A więc, żeby jeszcze tylko zrobić na was wrażenie e, tymi wielkimi liczbami. So, it, it, let's see, how did I put this? It's 5,865 followed by nine zeros. A więc mamy 9500 i 9 zer kilometrów, to jest jeden rok świetlny. In miles, that equals one light year. Yeah. Mm -hmm. And then if we make a comparison to how the distance of the earth to the sun, jeśli chcemy zrobić takie porównanie bliższe nam, czyli odległość Ziemi od Słońca, which is 93 million miles, to mamy 147 milionów kilometrów. And we try and compare those two numbers, i porównując ze sobą tylko te dwie liczby, we still can't relate to how far light can travel in one year from the sun nie jesteśmy w stanie nawet odnieść się do tego, jak, e, jaka jest odległość, czy z jaką prędkością światło podróżuje z Ziemi do Słońca. Okay, now here's, here's Słońca do Ziemi raczej. Here, here's the point we want to make. A więc e, to, co chcemy powiedzieć, to to, God is bigger than our universe. że Bóg jest większy od e, wszechświata, który stworzył. I nie tylko jest on w każdym component, a part of our universe, i On nie tylko jest obecny w każdym miejscu tego wszechświata, który stworzył, ale jest też poza wszechświatem. There's no way to measure God. Więc nie ma najmniejszego, e, najmniejszej możliwości, by ogarnąć i zmierzyć Boga. If you're omnipresent, jeśli Bóg jest wszechobecny, there is no dimension in time or space. nie ma dla Niego żadnego ograniczenia w czasie i w przestrzeni. Okay, so now let's try and take all that information, that data that I gave to you that's scientific. Więc y, weźmy teraz te wszystkie dane y, naukowe. And let's try and relate to it in time. I spróbujmy to jakoś przenieść w czas. Because it takes 8 minutes and 19 seconds for sunlight from the sun to reach the earth. Y, aby światło ze słońca dotarło na ziemię, zajmuje to 8 minut i 19 sekund. And if the sun disappeared, obviously it's going to take 8 minutes and 19 seconds for us to know <laughs> that the sun is no longer there. Gdyby więc nagle słońce zniknęło, to zajęłoby nam to 8 minut i 19 sekund, żeby się zorientować, że nie ma już słońca. Isn't it interesting that it would take us over 8 minutes to know that the sun no longer existed. To jest ciekawe, że jeszcze przez 8 minut nam by się wydawało, że słońce nadal istnieje. But if you lived on Pluto, which is the furthest subplanet in our solar system, natomiast gdybyśmy mieszkali na Plutonie, który jest najdalszą planetą w naszym układzie słonecznym, It takes 5 hours and 31 minutes for sunlight to reach Pluto. Słońce czy światło słoneczne potrzebuje aż 5 godzin i 31 minut, by dotrzeć do Plutona. I mean, uh, just to compare that number, just to give it you some kind of relationship to it. To chodzi o to, żebyśmy tylko sobie wyobrazili, w jak ogromnym wszechświecie żyjemy w odniesieniu do tych liczb. If you had breakfast at 7 o'clock in the morning, Gdybyśmy zjedli śniadanie o 7 o'clock, o 7 rano, the sunlight that left the sun at that moment, światło, które opuściłoby słońce w tym momencie, wouldn't reach Pluto until lunchtime. Nie dotarłoby do Plutona aż do lunchu. Uh, if you travel to the edge of our galaxy, which is called the Milky Way gdybyśmy podróżowali aż do krawędzi naszej galaktyki, czyli drogi mlecznej, it would take over 100,000 years for us traveling at the speed of light to get to the edge of the Milky Way. Zajęłoby nam to ponad tysiąc lat, e, podróżując z prędkością światła. A, sto tysięcy lat, tak, zgadza się. <laughs> and if the universe stopped expanding and was limited now with boundaries. I gdyby e, wszechświat przestał się e, dzisiaj e, rozszerzać, to dotarcie do jego krawędzi zajęłoby nam It would still take one and a half billion light years for us to reach the edge of the known universe. Półtora biliona lat, żeby dotrzeć do krawędzi. Miliarda. Miliarda? Okej. Okay. yeah, that, these are pretty big numbers, aren't they? To są tak czy owak wielkie liczby. Yeah, I, I mean, you're just going, wow, I mean, I just can't even relate to those numbers. Po prostu nie posługujemy się takimi liczbami na co dzień. Trudno nam w ogóle się od, odnieść do nich. But there's a purpose for me in giving you all this data and scientific information. Ale nie robię tego bez celu, y, podając wam te różne informacje. Because the word omnipresence is the best word that can be used to describe our God ponieważ e, słowo wszechobecny jest e, najlepszym słowem, jakie możemy użyć e, w opisie Boga. To say that he is enormous, powiedzenie, że on jest olbrzymi, or vast, ogromny, or immense, wielki, or monstrously big, czy też monstrualny, <coughs> excuse me, is inadequate to try and describe God. To są nieadekwatne słowa, aby opisać wielkość Boga. I'm not as impressed if I use the word enormous to describe God's omnipresence. Nie jestem pod wrażeniem słowa ogromny w odniesieniu do wielkości Boga. To say that he is a vast God is just too um, ooh, I had the word right there. Um, it's too limiting. To, it's tak, too soft. Takie słowa typu wielki czy olbrzymi nadal są y, ograniczają wielkość Boga. To, to say that he is immense doesn't give you a concept of the, the enormity, the, the, the greatness of our God. Te słowa nie oddają ogromu i wielkości naszego Boga. But what is omnipresence? Czym więc jest wszechobecność? Sometimes the theologians call it God's immensity. Czasami teologowie używają e, słowa bezgraniczność. But omnipresence and immensity. Ale zarówno wszechobecność, jak i bezgraniczność are man's attempts to describe God being in all places at all times. Są próbą opisania tego, że Bóg jest e, wszędzie, we wszystkich miejscach, w każdym czasie. It's hard for us to appreciate that God is all places at all times. I trudno jest nam znowu odnieść się do tego i doceniać e, tą Bożą wszechobecność e, w każdym czasie. Because I am here right now, ponieważ ja jestem tutaj teraz, I can think about my home in Los Angeles, mogę myśleć o moim domu w Los Angeles, but I can't get there and be there and experience it at the same time that I am here in ale, Ale nie jestem w stanie przenieść się tam i przeżywać to, co tam się dzieje, będąc tutaj w Wejherowie. But God, since he is omnipresent, ale Bóg, który jest wszechobecny, doesn't focus here and then focus in Los Angeles. Nie musi przenosić swojej uwagi z tego miejsca na tamto miejsce. He focuses here and in Los Angeles at the very same time. W tym samym czasie jest tak samo obecny tutaj, jak jest obecny tam. Have you ever in your home czy kiedykolwiek zdarzyło wam się, będąc w domu, tried to focus on something uh, in your work. Próbowaliście skoncentrować się na czymś w odniesieniu do pracy. And have your spouse who is in the same room. I rozmawiać z małżonkiem, który jest w tym samym pomieszczeniu. Try to talk to you while you're concentrating on something else i e, próbujecie rozmawiać z nim, a jednocześnie koncentrować się na pracy, którą wykonujecie. Musimy dokonać wyboru. Do I concentrate on what I'm doing or do I concentrate on her voice? Concentrate on her voice. Czy koncentruję się na pracy, którą wykonuję, czy zostawiam to i staram się skoncentrować na tym, co małżonek czy małżonka do mnie mówi? And if you're a wise husband, jeśli jesteś mądrym mężem, you will concentrate on the voice and not on your work. Skoncentrujesz się na jej głosie, a nie na pracy. But God doesn't have to worry about that. Bóg natomiast nie ma tego typu problemów because he is aware of and concentrating on the thoughts of everybody in this room at the same time. W tym samym czasie z taką samą uwagą śledzi myśli każdego z nas. Omnipresence is pretty cool. To jest fajna cecha, wszechobecność. Let's look at a few descriptions of God's omnipresence from scripture. Spójrzmy na kilka opisów e, Bożej wszechobecności podanych nam w Piśmie Świętym. And we're going to begin by looking at Jeremiah chapter 23 verses 23 and 24. Zaczniemy od księgi Jeremiasza, e, rozdział 23 i przeczytamy wiersze 23 i 24. And in verse 23, w wierszu 23 He asks a question through the prophet Jeremiah. Bóg zadaje pytanie przez proroka Jeremiasza. Am I a God who is near, declares Yahweh, and not a God far off, czy ja jestem Bogiem z bliska, mówi Jahwe, a nie Bogiem z daleka? Or to use more theological terms that we'll explore in the future together, albo używając innych teologicznych terminów, którymi się zajmiemy w przyszłości. Am I a God of imminence and not a God of transcendence? Hmm. Czyż nie jestem Bogiem, tutaj my niestety nie mamy takich pięknych terminów, Y, bliskości i transcendentności. And then look at verse 24. I wiersz 24. Can a man hide himself in hiding places so I do not see him, declares Yahweh. Czy może się ktoś ukryć w jakiejś kryjówce tak, że ja go nie zobaczę? Pyta się Jahwe. God saying, you can't hide from me. Innymi słowy, Bóg mówi, nie możesz się przede mną ukryć. I, I love playing hide and seek with all four of my children when they were growing up. Kiedy moje dzieci dorastały, bardzo lubiłem bawić się z nimi w chowanego. If I wanted to be hidden, I could be hidden. Jeśli chciałem się gdzieś schować, to potrafiłem. God says you can't hide from me. Ale Bóg mówi, przede mną się nigdzie nie ukryjesz. No hide and seek with God. Nie da się bawić w chowanego z Panem Bogiem. Because the minute you say I'm ready, he says I'm here. <laughs> Bo jak powiesz szukaj mnie, to on ci od razu znajdzie. Then look at the, fi uh, the, the final comment he makes in verse 24. Zobaczcie na to e, stwierdzenie z końca 24 wiersza. Do I not fill the heavens and the earth, declares Yahweh. Czy to nie ja wypełniam niebiosa i ziemię, mówi Jahwe? Not only does God fill the universe, nie tylko Bóg wypełnia niebiosa, but he's outside the universe at the same time. ale też jest poza niebiosami, poza wszechświatem w tym samym czasie. Man, how can he do that? W jaki sposób on to robi? Well, that's because he's God. To właśnie wynika z jego natury jako Boga. And if we could fully understand that, we'd be God too. Gdybyśmy mogli to zrozumieć, e, to musielibyśmy stać się Bogiem. But let's look at another scripture that talks about the omnipresence of God. Spójrzmy na jeszcze jedno miejsce, które mówi o wszechobecności Boga. And this is found in Psalm 139 verses 7 through 10. To jest Psalm 139, wiersze od 7 do 10. And I'm, we're going to read all of this as slow as it is for translation. I powolutku przeczytamy te wiersze. Because it says in verse 7, where can I go from your spirit or where can I flee from your presence? W siódmym wierszu mamy pytanie, dokąd ujdę przed Twoim duchem i dokąd ucieknę przed Twoim obliczem? That's a good question for each one of us to be asking on a regular basis. To jest y, dobre pytanie dla każdego z nas, które regularnie powinniśmy sobie zadawać. And look at how the psalmist answers his own question. He's reasoning within himself. I zobaczmy jak psalmista odpowiada na to pytanie, ponieważ on tutaj e, jakby sam ze sobą rozmawia. If I ascend to heaven, you are there. Gdybym wstąpił do nieba, ty tam jesteś. If I make my bed in Sheol, behold, you are there. I gdybym sobie pościelił w Sheolu, i tam jesteś. If I could get into heaven or I could go to hell, you would be there. Czy udałbym się do nieba, czy udałbym się na dno piekła, to tam Ty, Boże, jesteś. In verse 9, if I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, gdybym wziął skrzydła jutrzenki i osiadł na krańcu morza. In verse 10, even there your hand will lead me and your right hand will lay hold of me. Nawet tam wiodłaby mnie Twoja ręka, uchwyciłaby mnie Twoja prawica, wiersz 10. You can't play hide and seek with God. Nie da się bawić w chowanego z Panem Bogiem. You can try, Możesz próbować, but he's always be there. ale On zawsze będzie tam, gdzie Ty. The minute you think that you've hidden yourself, jeśli tylko pomyślisz, że ukryłeś się przed Nim, even before the words can come out of your mouth, zanim jeszcze słowa wyjdą z Twoich ust. God is saying, I am here. Bóg mówi, jestem tutaj. But let's look at 1 Kings chapter 8. Otwórzmy pierwszą y, księgę królewską, ósmy rozdział. And look at verse 27. I wiersz 27. And you'll remember in 1 Kings in chapter 8 jeśli pamiętacie, w pierwszej królewskiej w ósmym rozdziale that Solomon has just completed the construction of the temple of God. Salomon e, właśnie ukończył budowę świątyni Bożej. And now he's dedicating the temple before the people to Yahweh. I teraz poświęca tę świątynię przed całym ludem dla Boga Jahwe. And now he is conducting his <coughs> uh, his prayer i teraz e, wznosi modlitwę. And he makes some really profound statements about the character of God. I w tej modlitwie wypowiada takie głębokie stwierdzenia na temat natury Boga. And one of these is found in verse 27. Jedno z jego stwierdzeń znajdujemy w 27 wierszu. Which gives us a picture of the omnipresence of God. Gdzie mamy obraz wszechobecności Boga. He says, but will God indeed dwell on earth? Pyta, czy naprawdę Bóg zamieszka na ziemi? Behold, heaven and the highest heaven cannot contain you, how much less this house which I have built. Oto niebiosa i niebiosa niebios nie są w stanie cię ogarnąć. A cóż dopiero ten dom, który ja zbudowałem? Basically Solomon is saying, God, you cannot compact yourself into this building. Innymi słowy, Salomon mówi, Boże, Ty z pewnością nie zmniejszysz się, aby znaleźć się jedynie w tym budynku. And Solomon is acknowledging that that building that he has built is way too small for God to live in. Salomon e, wyznaje, że ten budynek, który zbudował, jest zbyt mały, by pomieścić wielkiego Boga. You know what's interesting is that the temple could never contain only a part of God. Świątynia e, nigdy nawet nie zamykała w sobie choćby fragmentu Boga. It contained all of God. Z jednej strony można powiedzieć, że cały Bóg tam się e, objawiał, but all of God was not confined to the temple. Ale to nie oznacza, że Bóg był w jakikolwiek sposób ograniczony e, tą świątynią. In other words, there was just as much God in the temple. Innymi słowy, było tyle Boga w świątyni, as there was in the rest of the universe and outside the universe. Co, e, co, e, co <laughs> ile jest Boga w całym wszechświecie i poza wszechświatem. And God was fully aware inside the temple. I kiedy Bóg e, był obecny w świątyni, był świadomy tego, co jest w świątyni of everything else that was going on at the, in the universe at the same time. I jednocześnie jest świadomy wszystkiego, co dzieje się poza świątynią, w całym wszechświecie. Now, uh, but let's look now at what Isaiah has to say. Popatrzmy, co Izajasz tutaj napisał. We'll go to chapter 66, the final chapter in the book of Isaiah. Ostatni rozdział Księgi Izajasza, 66 rozdział. Isaiah is winding down his prophecy to Israel. Izajasz kończy proroctwo, które przekazuje dzieciom Izraela. And we're in a section that is uh, glorifying God for his deliverance of the people. I jest to miejsce, w którym e, Izajasz oddaje chwałę Bogu za jego wyzwolenie Bożego ludu. And he says in verse 1 of chapter 66 i w pierwszym wierszu 66 rozdziału mówi thus, thus says Yahweh, heaven is my throne and the earth is my footstool. Tutaj mamy słowa Jahwe, który mówi niebo jest moim tronem, a ziemia jest podnóżkiem moich nóg. Where then is a house you could build for me? Jaki to dom chcecie mi zbudować? And where is a place that I may rest? I jakie to jest miejsce, w którym ja odpocznę? For my hand made all these things. Przecież to wszystko uczyniła moja ręka. Thus all these things came into being, declares Yahweh. Także to wszystko powstało, mówi Jahwe. You know, the concept of the ancient man. Mamy e, koncepcję jakiegoś starego człowieka. That if they built a house for their God, że jeśli ktoś taki zbuduje dom dla Boga, the God would go there every night że Bóg będzie tam każdego wieczoru. As if that was a place where he could confine himself. <coughs> tak jakby to było możliwe, żeby ograniczyć Boga tym miejscem. But God never gives this impression to Israel. Ale Bóg nigdy nie daje takiego nawet wyobrażenia Izraelowi. And he's confirming it here in Isaiah 66. I potwierdza to tutaj w księdze Izajasza 66 rozdziale. You cannot conceptually confine who I am in a place. Nie da się ograniczyć Boga do jakiegokolwiek miejsca. I am way bigger than you can understand and conceive. Bóg jest daleko większy niż to, co o nim myślimy, jak go staramy się zrozumieć. I have no limitations in size. Bóg nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o przestrzeń. See, in the ancient man and even modern man in some places, y, zarówno ludzie w starożytności, jak i niektórzy ludzie obecnie thinks that God has limitations in size so that he can't be everywhere at all times myślą, że Bóg jest ograniczony przestrzenią, także nie może być jednocześnie wszędzie. And if he can't be everywhere at all times, i jeśli nie może być jednocześnie wszędzie, then maybe he didn't see many or most of the bad acts that I committed in my life. To może nie jest świadomy, bo nie widział wielu różnych złych rzeczy, które popełniłem w moim życiu the understanding that God wants to convey to his people in the Hebrew scriptures. Natomiast zrozumienie, jakie Bóg stara się przekazać swojemu ludowi w pismach hebrajskich, is that there is no place that's safe uh, not to have the eyes of God watching you. Jest to, że nie ma takiego miejsca, gdzie byśmy mogli e, być i Boże oczy nie widziałyby nas. Even the New Testament gives this kind of thinking about our God. I to samo myślenie na temat Boga widzimy obecne w Nowym Testamencie. He says this in Acts chapter 7 verse 48. Znajdujemy takie stwierdzenie w Księdze Dziejów Apostolskich w siódmym rozdziale, wiersz 48. Chapter 7 is a good chapter. To jest dobry rozdział, rozdział siódmy. It is the speech of Stephen before he is martyred. Jest to e, rozdział, w którym znajdujemy przemowę Szczepana przed jego śmiercią. And he's preaching a great sermon to Jewish audience. On e, wygłasza wspaniałe kazanie do Żydów. in verse 48 i w wierszu 48 Stephen says, "However, the Most High does not dwell in houses made by human hands." Szczepan mówi: Najwyższy nie mieszka w domu zbudowanym ludzkimi rękami. And what he's doing is taking that verse that we read in Isaiah 66 bierze ten fragment z księgi Izajasza 66 rozdziału, który czytaliśmy. In summarizing the thought of Isaiah 66 before he reads Isaiah 66:1. I podsumowuje tą myśl z 66 rozdziału zanim ją przedstawi. Just reconfirming in the minds of the Jews and for us y, utwierdzając to myślenie w umysłach Żydów i również dla nas, that Yahweh cannot be confined in anything made by man. że Jahwe nie może być ograniczony przez cokolwiek człowiek zbuduje. And yet we find a grand truth in Romans chapter 8 verse 11. I e, również w liście do Rzymian e, w ósmym rozdziale i jedenastym wierszu znajdujemy niesamowitą prawdę. Even though God cannot be confined in a space. Chociaż e, Bóg nie może być ograniczony żadnym miejscem. It says in Romans W księdze tutaj w liście do Rzymian w ósmym rozdziale i jedenastym wierszu czytamy that God indwells the heart of every believer że Bóg zamieszkuje serce każdego wierzącego człowieka. Verse 11 it says, "But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who indwells you." Wiersz 11 ósmego rozdziału listu do Rzymian mówi nam, że jeśli zaś duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to ten, który Jezusa Chrystusa wzbudził z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Here's an interesting thought. A więc tutaj mamy ciekawą myśl. The same God who indwells me, ten sam Bóg, który mieszka we mnie, is indwelling you at the same time. W tym samym czasie mieszka w was. And not a certain part of God is in me and a different part in you. To nie oznacza, że jakaś inna część Boga jest we mnie, a inna część Boga jest w was. The same God is indwelling all of us in the same way at the same time. Ale ten sam Bóg mieszka w każdym z nas w ten sam sposób, w tym samym czasie. If you can understand that, maybe you can explain that to me after we get done speaking tonight. I jeśli rozumiecie to, to chciałbym, żebyście mi to wytłumaczyli, jak skończę już do was przemawiać. I'm amazed at a God who is omnipresent. Bo ja jestem zdumiony wszechobecnością Boga. But here's another fascinating thought that we find in the pages of Colossians. I jeszcze jedna niesamowita myśl z listu do Kolosan. In verse in chapter 1 verse 17. Y, pierwszy rozdział, wiersz 17. It tells us that Jesus holds the universe together. Czytamy tutaj w pierwszym rozdziale, że Jezus utrzymuje swoją mocą cały wszechświat. And he was able to do this as the incarnate son of God on earth. I y, również czynił to, gdy stał się wcielonym synem Boga, będąc tutaj na ziemi. Uh, Colossians 1:17 says Kolosan 1:17 mówi nam And he is before all things, and in him all things hold together. On sam jest przed wszystkim i w nim wszystko współistnieje. That's pretty impressive, don't you think? To jest niesamowite, nie uważacie? Jesus Christ, the incarnate Son of God, holding the universe together at the same time he's living as a man on earth. Jezus Chrystus, Syn Boga żywego, utrzymuje cały wszechświat w istnieniu, jednocześnie stając się wcielonym człowiekiem i żyjąc tutaj na ziemi. So let's try and pull all of this together. Spróbujmy to wszystko razem y, spiąć What does God's omnipresent mean? Co oznacza wszechobecność Boga? It means that he exists without any size limitations. Po pierwsze oznacza to, że on istnieje bez jakichkolwiek ograniczeń przestrzennych. It means that he transcends or is above all spatial limitations. To oznacza, że on przekracza wszelkie ograniczenia przestrzenne. It means that he is in, unlimited with respect to space. To oznacza, że on jest nieograniczony w odniesieniu do przestrzeni. It means that he penetrates his creation entirely. To znaczy, że on przenika całkowicie swoje stworzenie. And when he penetrates his creation entirely, I gdy mówimy o tym, że on przenika całkowicie swoje stworzenie, he does this without being corrupted or polluted by unholiness. To oznacza, że E, w żaden sposób on nie ulega zepsuciu czy skażeniu nieczystością, które jest obecne w jego stworzeniu. There's a fascinating verse in the book of Revelation. jest e, taki fascynujący wiersz e, w Księdze Objawienia w 14 rozdziale. If you go to Revelation 14:10. Jeśli otworzycie 10 wiersz tego 14 rozdziału, it says he will also drink of the wine of the wrath of God, which is mixed in full strength in the cup of his anger, and he will be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Czytamy tutaj o tych, którzy będą pili wino szaleńczego gniewu Boga, zmieszane nie, i nierozcieńczone w kielichu Jego gniewu, i oni będą męczeni w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Here he's talking about uh, and describing uh, the eternal torment of one during the tribulation who has worshipped the beast. Mowa jest tutaj o tych, e, którzy będą e, na wieki męczeni z powodu tego, że w czasie wielkiego ucisku E, poddadzą się zwierzęciu i będą czcili to zwierzę. And who does it say is looking on at the torment of those who are rebellious against God? I czytamy tutaj o tych, którzy będą obserwować e, to cierpienie. Says they're in the the the the presence presence of of holy angels Lamb. Widzimy tutaj, że ci cierpiący znajdują się w obecności świętych aniołów i w obecności baranka. But let's ask a different question. Zadajmy inne pytanie. What does uh, God's omnipresence not mean? Czego nie oznacza wszechobecność Boga? And for that we need to make a negative statement to appreciate the omnipresence of God. I tutaj musimy e, wypowiedzieć takie przeczące zdania, żeby docenić e, wszechobecność Boga we właściwy sposób. Even though God is everywhere at all times. E, mimo tego, że Bóg jest wszędzie, w każdym czasie, He is not pantheistic. Nie jest panteistyczny. What does it mean to be a pantheist? Co to znaczy panteistyczny? It's to mean and to understand that everything is God. To jest e, takie hinduskie zrozumienie natury Boga, który jest e, jednocześnie wszystkim, co istnieje. In a simple form, a więc w takiej prostej formie, the pantheist thinks that the chair is God because God is everywhere. Y, panteista uważa, że Bóg na przykład jest krzesłem, ponieważ e, Bóg jest wszystkim, co istnieje, więc również krzesłem. But everything is not God. Ale wszystko, co istnieje, nie jest Bogiem because God has made matter that does not have uh, divine qualities or essence. Ponieważ Bóg e, stworzył materię, która nie ma istoty boskiej. And man has been able to gather these materials together to make things like chairs or cameras. Ludzie natomiast gromadzą te dostępne, stworzone przez Boga materiały, i wytwarzają z nich różne rzeczy, jak na przykład krzesła. So being, więc chociaż mówimy o tym, że Bóg rzeczywiście wypełnia wszystko, co istnieje swoją istotą, to nie oznacza, że wszystko, co istnieje, jest Bogiem. So what can we learn from God's omnipresence? Czego więc y, możemy nauczyć się z Bożej wszechobecności. For this we want to turn to Jonah chapter 1. Zwróćmy się do księgi Jonasza, you know pierwszego the, rozdziału. You know the story of Jonah well. Myślę, że dobrze znacie wszyscy historię Jonasza. God gave Jonah an assignment. Bóg dał Jonaszowi pewne zadanie. Jonah didn't like the assignment that God had given to him. Natomiast Jonaszowi nie podobało się to zadanie, które Bóg mu dał. And so he tried to flee from the assignment that God had given to him. Więc e, próbował uciec e, od Boga czy tego zadania, które Bóg mu dał. God told him to go east to a city called Nineveh. Bóg nakazał mu iść na wschód do Niniwy. And Jonah's response was to go west uh, to try and go to Spain. Natomiast Jonasz postanowił uciekać na zachód e, w stronę Hiszpanii. And that's what it says in chapter 1 verse 3. I o tym mówi trzeci wiersz pierwszego rozdziału. Jonah arose, uh, arose up to flee to Tarshish from the presence of Yahweh. Jonasz wstał, aby uciec do Tarszysz przed, ob, sprzed oblicza Jahwe. And so he went down to Joppa and found a ship which was going to Tarshish. Więc zszedł do Jafy i znalazł okręt płynący do Tarszysz. And paid the fare and he went down into it to go with them to Tarshish from the presence of Yahweh. Uiścił opłatę i zszedł na okręt, aby udać się do Tarszysz sprzed oblicza Jahwe. Uh, Jonah didn't have a very good understanding of the omnipresence of God. Jonasz nie miał właściwego zrozumienia wszechobecności Boga. He thought he could flee from the presence of God. Myślał, że można uciec z przedoblicza Bożego. But he learned about the omnipresence of God, didn't he? Ale jak wiecie, nauczył się, że Bóg jest wszechobecny. Because in verses 4 through 9 od, od wiersza 4 do 9 that God didn't let him get very far before he put a storm in the path of the ship that he was on. Widzimy, że Bóg nie pozwolił Janaszowi za daleko dopłynąć, i zesłał sztorm na łódź, na której Jonasz się znajdował. And the men tried to handle the storm as best they could. I ci marynarze próbowali jak tylko najlepiej potrafili radzić sobie z tym sztormem. But when they ran out of ideas, ale gdy już wyczerpały im się wszystkie pomysły, then they started going man to man and asking, what did you do to offend the god of the sea? Zaczęli E, zadawać po kolei każdemu pytanie, co zrobiłeś, że obraziłeś czy naraziłeś się temu Bogu, który rządzi morzem. And so when they came to Jonah, i gdy w końcu dotarli do Jonasza, it's interesting to see his response to the question that they asked. To on daje im ciekawą odpowiedź na pytanie, które mu zadają. Says then the men became extremely frightened and they said to him, that is Jonah, how could you do this? Wtedy, wiersz dziesiąty, ogarnął tych ludzi wielki strach i powiedzieli do Jonasza, co ty zrobiłeś? And he, uh, uh, it says that the men knew that he was fleeing from the presence of Yahweh because he had already told them that's what he was doing. E, ci ludzie, czytamy, dowiedzieli się, że ucieka z oblicza Jahwe, gdyż im on o tym powiedział. Do you think that uh, Jonah had a better understanding of this at this time of the omnipresence of God? Czy myślicie, że Jonasz w tym momencie miał trochę lepsze zrozumienie wszechobecności Boga? He recognized that he couldn't flee from the presence of God. Zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie uciec oblicza Jahwe. So you know what they did? They threw him overboard. He was swallowed by a big fish and the fish took him back to Israel where he returned and did his journey to Nineveh. I jak wiecie, co się dalej wydarzyło, wyrzucili go za burtę, wielka ryba go połknęła, potem go wypluła na ląd i Jonasz posłusznie udał się do Niniwy. But I want to take you to one final scripture before we define the omnipresence of God. Jeszcze jedno miejsce, zanim zdefiniujemy wszechobecność Boga. And this is found in Acts chapter 5. To jest fragment z Dziejów Apostolskich. And we're going to look at verse 9 wiersz, y, rozdział 5, wiersz 9. This is a statement that's buried in the story of Ananias and Sapphira. To jest wiersz, e, który znajdujemy w kontekście historii Ananiasza i Safiry. And uh, y-, you'll recall in the story that Ananias and Sapphira did not have a very good understanding of the omnipresence of God. I również Ananiasz i Safira nie mieli właściwego zrozumienia wszechobecności Boga. Because Ananias and Sapphira, ponieważ Ananiasz i Safira, husband and wife, mąż i żona, had a property that they sold, sprzedali swoją własność, and they kept some of the proceeds for themselves, but gave some of the proceeds to the church. Zachowali część pieniędzy dla siebie, a drugą część przekazali zborowi saying that they had given everything that they had uh, made from the sale of that property to the church. Twierdząc, że to jest cała kwota, którą uzyskali ze sprzedaży tej ziemi. Not aware or not realizing that God watched their actions and heard their statements. I nie zdawali sobie sprawy albo nie zastanawiali się nad tym, że Bóg widział, co oni robią i był obecny, kiedy dokonywali tej transakcji. And so God wanting to emphasize his omnipresence to the church, a więc Bóg, chcąc uświadomić swoją wszechobecność Kościołowi, revealed to the Peter, objawił Piotrowi, that Ananias and Sapphira had lied. że Ananiasz i Safira skłamali. And so when Ananias came to church that day, i gdy Ananiasz przyszedł na nabożeństwo tego dnia, Peter had a very quick conversation with Ananias. Piotr miał z nim krótką rozmowę. And he confronted him with his lie and before Ananias can respond, Ananias dies. Piotr skonfrontował go z jego kłamstwem i zanim Ananiasz zdążył odpowiedzieć, leżał trupem. And when they finished burying Ananias, i gdy pogrzebali Ananiasza, Ananias' wife Sapphira came in not knowing that her husband was dead. Przychodzi żona Ananiasza, Safira, nieświadoma, że jej mąż już leży trupem. And they confronted her. I skonfrontowali ją. And before she can respond, she's dead too. I zanim ona zdążyła odpowiedzieć, But też look, padła trupem. Look at what Peter says to Sapphira. I zobaczmy, co Piotr mówi do Safiry. In verse 9, dziewiątym wierszu it says then Peter said to her why is it that you have agreed together to put the spirit of the Lord to the test Piotr mówi do niej co się stało że umówiliście się aby wystawić na próbę ducha pańskiego Behold the feet of those who have buried your husband are at the door and they shall carry you out as well Oto nogi tych, którzy pogrzebali twojego męża, są u drzwi i ciebie także wyniosą. No, y, Peter could have had a shorter sermon here. Y, Piotr nie mógł powiedzieć krótszego kazania tutaj. He could have said, Ananias and Sapphira, you forgot about the omnipresence of God. Mógł powiedzieć, Ananiasz, Safira, zapomnieliście o wszechobecności Boga. Not only his omnipresence, but his omniscience, his all-knowingness. On nie tylko jest wszechobecny, ale on też jest wszechwiedzący. He was there when you sold the property and then lied about what you did with the sale of the property. Był obecny z wami, gdy sprzedaliście ziemię, a później chcieliście okłamać nas, że to była cała kwota, którą otrzymaliście. But I like what happened in the church as they're confronted by the omnipresence and the omniscience of God. Natomiast to, co mi się tutaj podoba w tej historii, to reakcja Kościoła, który uświadamia sobie wszechobecność i wszechwiedzę Boga. In verse 11. W wierszu 11 czytamy. It says great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things. Wielki strach ogarnął całe zgromadzenie oraz wszystkich, którzy tego słuchali. What should be our response after tonight's message on omnipresence? jaka powinna być nasza reakcja, wysłuchawszy tego zwiastowania o wszechobecności i wszechwiedzy Boga. Same kind of fear should fall upon us that fell upon the church in Jerusalem. Ten sam strach powinien e, dotknąć naszych serc, który był w sercach wierzących w Jerozolimie. And let me define fear from a Hebrew and a Greek perspective as the word is used in the Hebrew scriptures and the New Testament. I pozwólcie, że e, skupimy się na definicji e, in both the e, Hebrew scriptures and the uh, definicji lęku czy strachu zarówno w hebrajskich jak i greckich pismach. The Hebrew word which is yira hebrajskie słowo yira and the Greek word phobos i greckie słowo phobos have the same meaning. Mają to samo znaczenie. It means to be afraid. Mogą oznaczać lękać się. And to hold in reverential awe. Albo y, mieć taki pełen y, bojaźni, y, szacunek i respekt. It has both a negative and a positive meaning. A więc to słowo może mieć e, takie negatywne lub pozytywne znaczenie. The negative being being afraid. To negatywne e, odnoszące się do strachu, lęku. The positive being to hold in reverential awe. Natomiast pozytywne do tej właśnie postawy e, pełnej szacunku, bojaźni. It's like a coin. A więc to jest jak moneta. If you look at one side you see heads. Jeśli patrzymy na jedną stronę, to widzimy orła. And on the other side it's tails. A na drugiej stronie widzimy reszkę. Two different sides. Mamy dwie strony monety. But one coin. Ale jedna moneta. Here we have one word. Tutaj mamy jedno słowo. And two different concepts are attached to this word. I dwie odmienne koncepcje, które mogą być związane z tym słowem. And so the fear that came upon the church a więc y, ten strach, y, który przyszedł na całe zgromadzenie, was to be afraid of the omnipresence and the omniscience of God. Wynikał z ich zrozumienia wszechobecności i wszechwiedzy Boga. And at the same time for those who were living uprightly before the Lord. Dla tych wszystkich, którzy prowadzili prawe życie przed Bogiem, solid in their confidence in Jesus work on the cross tych, którzy mają tą pewną ufność w dziele Jezusa Chrystusa dokonanym na krzyżu, had a uh, reverential awe for the omniscient display of God in the life of the church. W ich sercach była e, właśnie ta postawa szacunku i uznania e, wielkości Boga w Jego wszechobecności i wszechwiedzy. This leads us to the definition of omniscience. To I mean omnipresence. To prowadzi nas e, do definicji wszechobecności e, Boga. God does not have size or spatial dimensions. E, Bóg nie ma ani rozmiaru, ani nie jest ograniczony żadną przestrzenią. He is at every point of space with his whole being at all times. On jest obecny e, wszędzie i zawsze e, w całej pełni. And yet he can act differently in different spaces without violating his unity. A jednocześnie e, może działać inaczej w różnych przestrzeniach bez naruszania jego jedności. This is a very impressive God. To jest Bóg, który powinien na nas robić ogromne wrażenie. And it should for the non-believer evoke fear, being afraid of him. Niewierzący człowiek słysząc o takim Bogu winien się bać. But that fear is relieved as we think about the gracious act of God through Jesus Christ in the life of redeemed sinners. Natomiast dla nas, odkupionych grzeszników, ten strach ustępuje w, y, w wyniku poznania Jego miłości i zbawienia, jakiego dokonał w dziele krzyża Jezusa Chrystusa. When the direction of our life kiedy kierunek naszego życia is toward honoring God with our behavior. jest y, aby wielbić Boga naszym zachowaniem i naszym postępowaniem. Then we have a reverential awe and in appreciation for his omnipresence. Wtedy w naszych sercach rodzi się pełne uwielbienia i pełne y, podziwu dla Boga, wywyższenie Go y, wynikające z poznania Jego wszechobecności. Because as you live your life, ponieważ żyjąc and you are confronted with your own failures before God, i zderzając się z naszymi różnymi upadkami i niedoskonałościami przed Bogiem, realizing you cannot hide from your, his presence, y, będąc świadomi, że nie jesteśmy w stanie ukryć się przed nim, and feeling ashamed of your misbehavior, wstydząc się e, tego, jak e, postępujemy, it's comforting to know that this omnipresent God jest wielce pocieszające dla nas y, to, że ten wszechobecny Bóg, who saw that indiscretion on our part, który jest świadomy wszelkich naszych niedociągnięć, will accept us as we agree with him that what we did was wrong. Jednak akceptuje nas, kiedy my przyznajemy, że to co zrobiliśmy było złe. And thank him for his covering sacrifice of Jesus blood a jednocześnie dziękujemy Mu za moc ofiary, która przykrywa nasze grzechy, ofiary Jezusa Chrystusa, covers us in faith. która przykrywa nas, gdy my w Niego wierzymy. What a great God we have. A więc mamy naprawdę wielkiego Boga. What a great omnipresent God we have. Wielkiego, wszechobecnego Boga. And I pray that we will appreciate our omnipresent God as we contemplate what was said tonight. I obyśmy doceniali i byli wdzięczni w naszym poznaniu Boga, gdy dzisiaj o tym e, rozmawiamy i to rozważamy. Let's pray. Pomódlmy się. Oh, Father, we're in awe of your omnipresence. Ojcze, jesteśmy pełni podziwu Twojej wszechobecności. We can't comprehend the size of the universe. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć i pojąć ogromu wszechświata. Yet we know that not only do you fill every corner of your universe that you created, ale nie tylko podziwiamy to, że wypełniasz e, wszelki zakątek stworzonego wszechświata. But you are outside that universe as well. Ale jesteś także poza tym wszechświatem. That's bigger than we can understand. To przekracza nasze zrozumienie and we also realize that it means that it's impossible to contain you in any small area. I to też uświadamia nam, że nie jesteśmy w stanie e, zamknąć Twojej obecności w jakimkolwiek miejscu. You're everywhere at all times. Jesteś wszędzie, w każdym czasie. And being everywhere at all times I będąc wszędzie, w każdym czasie means that you are aware of every one of our actions. jesteś świadomy wszelkiego naszego działania. Make, nie tylko tego, co robimy na zewnątrz, but since you are inside us, you're aware of every thought within us as well. Ale jako, że mieszkasz w nas, jesteś też, jesteś też świadomy każdej myśli naszej. And the wonder of it all I to, co jest w tym cudowne, is that you still care for us because of what Jesus has done and the confidence that you've given to us in what he has done on the cross to to, że kochasz nas, akceptujesz nas dzięki temu naszemu poznaniu tego, co uczyniłeś w Jezusie Chrystusie dla nas. Lord, we praise you for uh, your omnipresence. Wielbimy Cię, nasz Panie, za Twoją wszechobecność. And help us to walk away tonight Prosimy, pomóż nam wyjść dzisiaj z tego miejsca with a greater appreciation of who you are. z większym docenieniem tego, kim jesteś as we ponder that you're everywhere at all times. Rozmyślając o tym, że jesteś zawsze i wszędzie. Pray this in Jesus name. Prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. All right, we'll take a 15-minute break and then we'll come back for question and answers. Zróbmy 15 minut przerwy, a później e, wrócimy na pytania odpowiedzi. Krzysztof ma jeszcze jedno ogłoszenie.